تصافينا وصرنا اخوان تركنا الهم والاحزان تعلمنا دروس الخير تعاهدنا على الايمان تصافينا وصرنا اخوان تركنا الهم والاحزان الانبياء والمرسلين وعلى اله وصحبه اجمعين. Večeras inša Allah nastavljamo sa našim سما. iz Bulugul Merama. Večeras je hadis broj 5. Taj peti hadis. A nebi Hureyrete radijallahu anhu kale, kale Rasulullahi s.a.v. La jagtesil ahadukum fil ma'i da'im, wa huve žunub, ahrađahu muslim. Kaže Allah poslanik s.a.v. Nemoj niko od vas da se kupa u vodi koja je stajača, dakle koja ne, ne teče, wa huve žunub, a on je džunub. Dakle, ovaj hadis bilježi muslim. A drugi hadis, dakle, koji je također pod broj 5 od Buharije, لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه حديث البخاري نموي نيكو ادوا за се мокри у воду која је стајача дакле الذي لا يجري која не тече ثم يغتسل فيه а да се онда у њој окупа дакле немој нико ادوا за се мокри у воду која је стојача која не тече а да се онда купа у њој وللمسلم منه minhu ње дакле разлике између муслима у ривајте и бухаринок је задња рич фихи и минху fihi u njoj, da se kupa u njoj, u eminhu da se kupa od nje, dakle da uzme nešto te vode, pa da se onda kupa, svatate. A treći ovaj rivajet, koji je takođe pod ovo, od Ebi Davuda, rahimehullahu ta'ala, u la jak tesir min minel dženaba i nemoj da se kupa u njoj od džunupluka. Dakle, ovo su ova tri različita rivajeta, tako? Na. Što se tiče ovog hadisa, ocjena ovog hadisa, šeh je ovdje nije spomenuo. A običaj je da spominje ocjenu hadisa. Zašto to nije uradio? Zato je hadis bilježe Buhari i Muslim. Gotate. Nema dakle potrebe da se spominje. Ocjena hadisa. Alhamdulillahi rabbil alim. Ovo je također jedna mudrost, jedna korist. Nije spomenuo. Zašto? Zato što hadis bilježe Buhari i Muslim. Da je hadis bilježao samo Ebu Davud, onda bi on spomenuo šta učenjaci kažu o ovom hadisu, jer vi znate da Ebu Davud ima u svome sunenu Rahima Ulautara dosta da i hadisa. Puno da do daif hadisa. Nam. Taj. Ma juhadu min al hadis. Šta možemo uzeti iz ovog hadisa? Prva stvar, nehi anil ihtisal fil ma'i da'imi min al janaba bi khilaf al ma'i jari zabranjenost kupanja u stajaćoj vodi koja dakle kupanje od džunupluka u stajaćoj vodi koja ne teče a dozvoljenost kupanja od džunupluka u vodi koja teče dakle kada teče voda šta to znači nekada nekada dotjecanje vode i otjecanje vode je za naše oko neprimetljivo ko što je to slučaj u rijekama. Mnoga jezera su povezana podzemnim tunelima i podzemnim e, sa određenim rijekama, tako da stalno vidimo da je to jezero uvijek bistro ko suza. Nikada voda nije ustajala. Uvijek je bistra voda, uvijek je čista voda, može iz nje komotno da se pije. A ima jezera koja su, dakle, vidi se, primećuje se da se, da se ta voda, dakle, šta, da se ne, da se nikako ne mijenja. Taj, fe innehu gajru dahil fin nehi, dakle, kupanje u vodi koja teče, ono ne ulazi šta u zabranu. Kupanje od džunupluka u vodi koja teče ne ulazi u zabranu. Je tako? Dobro, što je sa morem? Da li more teče? Poenta je u čemu ovo što smo sad rekli, mijenjanju vode. U tome je poenta. Je tako? A, more znamo da ne teče. Jer more je osnova. Dakle, more je aslu, a ovo je sve šta? Tabijun lehu. Dakle, sve ga slijedi. Sve ostale vode ga slijede. Je tako? Barak Allahu. Fikum. Nam. A, druga stvar, ene nehi, jaktedi tahrim zabrana sa sobom povlači haram. Dakle, zabrana, zabranjivanje sa sobom povlači da je to haram. Je tako? Fa jahrum al iktisal min al džanaba fil ma idain. Zbog toga je haram da se čovjek kupa od džunupluka u vodi koja, koja ne teče. Koja je stajača, koja stoji, koja ne, ne teče. Svatate ovo barek Allahu fikum. Tajt. Dakle, da se kupaš u njoj, a dozvoljno da se kupaš od nje. Naprimjer, imaš sad bure od 1000 litara, je tako? Izvadiš iz te vode i kupaš se vani. A ne kao džunup da se umočiš unutra. To je zabranjeno. Dakle, taj postupak je zabranjen. Sad ne govorimo o tome, jer smo o tome govorili u prošloj, prošlom predavanju. Da li će se ta voda isprljati ili neće? Neće se isprljati. Ali je ta stvar zabranjena, haram da se radi. Iako se voda neće isprljati tvojim kupanjem i plivanjem po toj stajaćoj vodi. Iako si džunup. Čak možda i ako bi se pomokrio, opet se ne bi isprljala ne bi se isprljala. Jer tako, ne bi se, na, naravno, ne bi se isprljala zbog čega, zašto? Zato što ne bi ta tolika količina vode promijenila svoje svojstva zbog mokrenja, jer tako? Ali opet je haram da to radiš. Zašto? Zbog jedne druge stvari, a to se zove istihzar, kazir, ili istihbaz, ne, nešto mustahmet. Dakle, odvratno. Možda tebi nije, ali drugima koji to vide sa strane je odvratno. I, ovaj, dakle, primjer ću vam navest za ovo što znači odvratno i zbog čega je dakle to zabranjeno. Na primjer, puž. Da li, da li je dozvoljeno da se jede puž ili nije? Dakle, bez obzira na to što kažu hanefijski učenjaci, mi sad, dakle, ovaj, naš fik hrišala tela, što znači fik, shvatanje šerijata, je tako? U jedni učenjaci kažu halal je, dozvoljeno je. Zašto? Zato što ne postoji nikakav dokaz da je zabranjeno, je l' tako? I to je osnova. A oni koji kažu da je haram, od uleme koji kažu da je zabranjeno da puš, kažu to baš zbog ovog da, da je mustahbet, mustakizar, da je odvratno. Dakle, ružno, odvratno je to. I to je razlog da je to haram. I neko će, baš mi je da brat kaže, kaže kako to, zar to nije hukm bi gajri ma'indalala, suđenje ponome što Allah nije objavio. Kako može da kaže znači da je haram, Allah to nije oharamio. Kažemo, ne, on to nije uradio, već je to, to je fik, to je kijas. Kažemo, Allah je zabranio svinjetinu. Zašto je, dakle, razlog zabrane, zašto? Zato što je svinjetina odvratna. Ako nađemo isto to svojstvo kod neke druge životinje, i ta druga životinja je zabranjena. To je kijas, to je kijas, analogija, to znači analogija. Alkohol je zabranjen zato što opaja. Ako svojstvo opijanja, dakle, nađemo kod nekog drugog napitka koji je nije alkohol, dobija isti propis. A to je, na primjer, droga. Ili čaj od marihuane, recimo. Ima, ko ima nešto tako, a? Dakle, nešto što Pa eto kaže, možda ima. Svatate ovo, barek Allahu fikum. Dakle, u tome je poenta. E sad ovaj, dakle, gadljivost, odvratnost toga, dakle, to se razlikuje od ljudi do ljudi, svatate. Ovaj način dokazivanja koristimo samo tamo gdje ne postoji jasan šarijetski tekst. Kao, na primjer, žaba. Ima, da, dakle, ljudi, njemu nije gadno da pojede žabu. Pojeo bi je možda i živo, Allahu alem. A nije mu, dakle, ne gadi se ničega. Ali žaba nije haram zbog toga, već zato što je Allah poslanik zabranio njeno ubijanje shvatate ovo, barek Allahu, fikum, nam. Treća stvar koju možemo izvući iz ovog jeste enehi anil beul filma i daim thumme aliktisale fihi minel dženaba. Zabranjenost mokrenja u vodu koja nije tekuća, dakle koja ne teče, thumme aliktisale fihi minel dženaba, a zatim da se čovjek u njoj kupa od džunupluka. Dakle, ovdje je šeh naglasio da hadis upućuje na to od džunupluka. Međutim, mi možemo reći da ovo ulazi svako kupanje. Jer je ktisal ovdje došao Uh, umumen sume je ktesilu fihi, a da se onda u njoj kupa. A da se odna ovdje, dakle, spomenuto šta? Riječ je ktesilu, je ktesilu minhu, evo je ktesilu fihi. Da se kupa u njoj ili da se kupa od nje, bez obzira da li bilo kupanje radi nekog drugog razloga ili bilo zbog džunupluka. Svatate ovo. Džunupluk svakako smo rekli malo prije da je haram da se kupaš ako si džunup u takvoj vodi, u stajačoj vodi. Nam, barek Allahu, fikum, nam. طيب بروي تري يستر وقال في طرح التثريب يحتمل أن نهي عن كل من البول والاقتصال ويدل عليه رواية أبي داود دكلي أوى هذه استكوجي دكلي može se shvatiti, upućuje na zabranu i jedne i druge stvari podjednako. Mokrenje i, i kupanje, dakle, od džunupljuka. Dakle, jedna i druga i druga stvar. Nam. A na to upućuje šta? Upućuje hadise sebi Davuda u kojem se spominju oba dvije stvari da se radu zajedno istovremeno. Dakle, ima i taj rivajet od Ebi Davuda, kada Allah poslani sveme kaže La je bulene ahadukum fil ma i daim, wala je ktesiru fihi minel dženaba. Nemoj niko od vas da, dakle, da mokri u vodu stajaću koja ne teče, niti da se kupa u njoj od žnupluka. Svatate ovo, barek Allahu, fikum, nam. I takođe, što smo spomenuli, dakle, rivajet od muslima, nemoj niko od vas da se kupa u vodi koja ne teče, a da je, a da je džunup. Tajt. Četvrta stvar. Također možemo shvatiti, dakle iz ove zabrane, da je haram da se čovjek kupa u vodu u kojoj je vidio da se neko pomokrio. Dakle, također se i to može shvatiti. Vidiš, neko se pomokrio u vodu i ti odeš i okupaš se. Dakle, također se i to može shvatiti iz ovog hadisa. La vela kuvete ila bila. Nam. Peta stvar, kaže, vanština ovog hadisa upućuje na to da nema razlike između toga da li se radi o puno vode ili se radi, radilo o malo vode. Međutim, mi smo u prošlim hadisima spomenuli da to i tekako ima, i tekako ima veze. Jer ako je puno vode, voda se ne može ničim isprljati, rekli smo. Ako je puno, ako je ima puno. shvatate. Dakle, ono što je zabranjeno, dakle, zabranjeno je da se pomokrišno ili da se kupaš u, ako si džunup. Međutim, ako imamo sad jezero koje je 100 sa 100 ili 50 sa 50 metara, onda sve to neće na naškodit toj vodi nimalo, to nema nimalo sumnje. Svatate ovo, barek Allahu, barekallahu fikum. A mi, dakle, svaki hadis, dakle, ne uzimamo samo jedan hadis, a zanemarujemo ostale hadise. Već uzimamo sve, dakle, hadise i shodno svim tim hadisima zajedno iznosimo šta? Krajnji stav je tako, barekallahu fikum. Nam. Dakle, ono da spominje, dakle, ovo što smo rekli, dakle, zabrana mokrenja ili kupanja u vodi koja ne teče, koja je stajaća, tako, ona ne obuhvata sve vrste voda i u tome nema razilaženja. Dakle, svi su se spošli. Dakle, to je ovo što sam sad ja spomenuo. Dakle, ako se radi o nekom jezeru koje primjera radi 50 sa 50, dakle, apsolutno znamo da taj postupak neće toj vodi ni nimalo naškoditi. Ni će uticati, dakle, na njenu čistoću i u kom smislu, je tako, nam, barek Allah fikum, tajt. Pa kaže, el ma, el mustabhar, el kefir, la je tenavaluhu enehi itifakan. Dakle, voda koja isparava i koja dotiče nova voda i tako dalje, tako dalje. Dakle, ovo uopšte, uopšte ne, ne ulazi zabrana, dakle, ovu, u ovu vrstu vode, wa huwa muhassas bil ijma, wa huwa muhassas bil ijma, i dakle, ovo je bez, dakle, razilaženja među učenjacima, dakle, ovo je jedna posebna, dakle, iznimka, iznimka iz ovog, nam. Zatim kaže govor iz Subulu Selama, dakle, čuli ste za dijelo Subulu Selam, kada kaže u arapskom jeziku, odnosno pravila arapskog jezika, upućuje na to. Dakle, da ovaj hadis upućuje na zabranu inema huve anil džem bejn el bauli velik tisal. Dakle, da je ono što je stvarno zabranjeno i što upućuje ovu hadis jeste da čovjek oba dvije stvari istovremeno uradi. Dakle, da se pomokri u stavljeći vodu, a onda da se okupa u njoj. Svatate. Dakle, ovo je jedan stav. Dakle, da ove dvije stvari, ako ih zajedno spoji u isto vrijeme, to je ono što je što je zabranjeno. Svatate ovo, barek Allahu, fikum li ene thume, zato, zato što riječ summe, a zatim, koja se spominje u jednim od ovih ribajeta, dakle da se pomokri, a zatim da se okupa u takvoj vodi, dakle ovo, ova riječ zatim, upućuje šta? Dakle da uradi jednu i drugu stvar u to jedno, jednoj te istoj vodi. Svatate ovo, bareka Allahu fiku. Taj, Dakle, ovo se svati, inša Allahu ta'ala. Ali Ibn Dakik al-Id, rahimahullah ta'ala, kaže, zabrana koja se ovdje spominje, juhadu nehi anil džem min hadis هذا الحديث ويؤخذ an al-ifrad min حديث ahar dakle istina je da je zabranjeno raditi jedno i drugo dakle istovremeno ali iz drugih hadisa dakle svatamo da je zabranjeno raditi ove dvije radnje i pojedinačno svatate dakle u subuli selamu se spominje da hadis upućuje hadis thumma azatim dakle da se pomokri u toj vodi stajaćoj a zatim da se u njoj kupa od džunupluka kaže da je zabranjeno da te dvije zajedno da te dvije stvari zajedno uradi. Međutim e, Ibn Dakik al eid kaže ovu stvar je zabranjeno uradi, dakle u ovom, dakle na ovaj način, prvo da se pomokri u stajeću vodu, a onda da se kupa u njoj od nukluka. Takođe je zabranjeno da to pojedinačno radi, samo da se pomokri u stajeću vodu. Ili da se samo kupa od nukluka, jer na to upućuju drugi hadisi koje imamo. Svatate, dakle sve ove tri stvari su zabranjene. Koje su ovo tri stvari? Prva je da jedno i drugo radi, a ove druge stvari ili da se kupa od džunupluka ili samo jednostavno da se pomokri u stajeću vodu. Svatate ovo? Dakle, sve ove stvari su šta? Zabranjene i nisu dozvoljene da ih čovjek, da ih čovjek radi. Na. Jer kao što malo prije rekao smo, ako bi čovjek i vidio da je to neko uradio, dakle kad bi vidio da je to neko uradio, iako znaš da se ta voda neće promijeniti, nikad, nijedno njeno svojstvo, postoji ljudi koji se ne bi mogao, dakle ne bi mogao više tu vodu koristiti. Zašto? Zbog onoga što je vidio. Svatate, koliko ima pite primjer, Supanala jelo zna 100% da je dlaka insana 100% čista. Kada je vidi, nema šanse više zalogaj u da stavi. Ne ide i gotovo. pa zbog toga ti kažem, ali, ali uzimanje uz, u obzir onih koji se, jeste kojima se to, dakle, jeste, stvari je šta? Stvari na stepenu tehrima. Stvar je, dakle, na stepenu zabranjenosti. Svatate ovo, bare Allah, upiku. Nam. Allahomu stanu, Allah je vidio sa nekih dokumentarnih serija kako ljudi, ta, dakle u Indiji i u Bangladešu, na koji način i odakle uzimaju vodu. Allah, ti ne bi, dakle, ne bi ruke opro sa tom vodom, ne bi noge opro, a kamoli da je piješ. E, uzubila. Nema šta nema. Voda je, dakle, uopšte nije bistra voda. Čokoladna voda, ali oni je opet piju, sufanala. I koriste za... E, uzubila. Deseta stvar koju ovdje šeji spominje. Kaže, iz svih rivajeta koje dakle imamo vezano na ovu temu. Prvo iz rivajeta muslima, dakle rivajet muslima Rahima Allah ta'ala, upućuje na to da je zabranjeno da se čovjek kupa u vodu na način dakle da se, da se sav zagnjuri u vodu, da se sav zagnjuri u vodu. Wa at-tanawul minhu i da pije od te vode. Tanawul je dakle da uzima te vode da je, da je koristi, tako. Rivajet imame al-Buhari je upućuje na to da je zabranjeno da spoji ove dvije stvari. Dakle, da se pomokri, a onda da se kupa od žunupluka u toj vodi. Je tako? A rivajet od Ebi Davuda, Rahim Allah upućuje na to da je zabranjeno raditi bilo koju od ove dvije stvari zajedno ili pojedinačno. Dakle, bilo koju od ove dvije stvari zajedno ili pojedinačno. U ovo, alhamdulillah, shvatljivo. Je tako? Nema ništa komplicirano ovde. Alhamdulillahi rabbil alemin. Nam. Fahasala min džeme i rivajat enel kulle memnu'un. Dakle, pa smo mogli da shvatimo iz spajanja svih ovih rivajata da su sve ove stvari zabranjene. Bez obzira na koji način ih čovjek uradio nam. A onda spominje, dakle, razlog koje smo malo prije spomenuli. Zalike enel baul أو الاكتسال في الماء الراكد يسبب تكذيره وتوسيخه على الناس ولو لم يحصل إلى تنجيسه سبحان الله ipak mislim da je bolje da spominjemo sve dakle što stoji u, snji, u knjizi bez obzira da li ja to spomenu u govoru ili, ili ne. Jer bojim se ako nešto preskočimo što je korisno, promaknut će nam neka fajda koja je inšalav tela i tekako bitna. Kaže sve ovo, dakle razlog zabrane jeste da mokrenje u stajaće vodi ili kupanje u njoj da se ti sav zagnjuriš. La haule vela kuete illa billa. Dakle, u stajaće vodi ju sebib takzirehu wa tevsihahu ala nas. Dakle, to izaziva kod ljudi da im se to gadi i da to smatraju prljavim, da je to, dakle, isprljio si i vodu. Uelevu lem jahsu li ala tenđisi, pa makar, šta, pa makar voda ne promijenila, ne promijenila njena svojstva, makar ostala je čista i bistra. Svatate ovo bare kalahu fiku. Ipak to, dakle, je haram, bez obzira da li voda promijenila svojstva ili ne. Nam. 11. stvar kaže, iz ovog također možemo shvatiti da je zabranjeno izvršavanje velike nužde također u vodu koja stoji. Svatate, to je sad opet kijas. Ako je zabranjeno hadisom mala nužda, onda je kijasom zabranjena i velika nužda, jer je ona preča da bude zabranjena. Svatate, iako to nije spomenuto u hadisu, neko koji, dakle, bukvalista koji <laughs> nema pojma o fikhu, o svatanju tekstova, reće, dobro, gdje ti je dokaz za ovo? Svatate, ljudi nemaju fika, nemaju, dakle, ne svataju šarije, subhanala. Ti mu kažeš, ako ovo haram, i razlog zabrane je taj što se ljudi gade od toga i što im je to odvratno, onda je ovo preče da se ljudi od toga gade i ovo je preče da bude da bude haram. Svatate ovo barek Allahu fikum nam. Wal istinja min al ma ar-rakid alladhi la yajri ili da se čovjek pere nakon obavljanja velike ili male male nužde u vodi koja koja ne teče, koja je stajaća. Dakle, u vodi, ne od vode. Dakle, uzmeš posudu, to je drugo. Svatate ovo barek Allahu fikum. Dakle, i ovo je također šta? Haram isto kao i ono prvo. Svatate ovo, bareka lau, fikum, alhamdulillahi, rabbi lalimin. 12. stvar, hadis upućuje na tehrim, ezijete nas, wal ilhaka darara bihim, bi eji amerin min al amal alati lem yu'zen fiha, wa lem tatarajah maslahatuha ala masadatiha. 12. stvar, na što upućuju, dakle, ova tri rivajeta, tri hadisa, jeste da je tehrim, zabranjenost, haram, ezijećenja ljudi, dakle haram je ezijećenja ljudi, tim što će im čovjek nanositi štetu, s tim što će im čovjek nanositi štetu, bi eji ameli minel amal, bez obzira sa kojim djelom, bilo koje djelo, ako ga jezijetiš, ako ga uznamiravaš, ako ga maltretiraš, haram je, osim u stvarima u koje je dozvoljeno, u koje, koje su šarijetu dozvoljene. Dakle, ti radiš nešto što je halal, to što to njega sa tamo, ti nisi kriv, jer tako, barek Allah, Imaš avliju, a oko tebe se kjafiji ti izađeš dvorište i prostireš te džabi, proučiješ jezan i klanjaš. Hmm. I oni pojedoše se. Puno im smeta, se kirahi, maltretirahi, pričaju o tebi, sjela se, sjele, piju se kafe, svatate. Ljudi pobijeli im kosa zbog tebe što klanja se se džadom u dvorištu, ali ti, dakle, to je stvar koja je dozvoljena, inša Allahu ta'ala. Ulem, a te te rađah maslahatuha ala mefsedetiha, i nije, dakle, čovjek, i nije moguće da, da nadvlada njena maslaha nad njenom mefsedom. Svatate. Dakle, ima neka neka stvar koja je osnovi dozvoljena da se uradi. Međutim, ti znaš da će ona ezijetiti muslimane. Ako je veća korist da se ta stvar uradi, onda ćeš uraditi. A ako nije veća korist od ezijećena ti neki ljudi, pa oni moraju da pretrpe ezijet, onda moraš da ostaviš, makar ona bila dozvoljena. Svatate, ako je veća šteta što ćeš ezijetiti određene ljude, onda je šta? Je tako, bare kalao fikum. Da, na primjer, neko veliko, kako se kaže, plemenito, i jako pleme u islamskoj državi. I neko iz njihove porodice učinio zinaluk. I postoje, kako se kaže, postoje dokazi i kad je mu je presudio šerijetsku kaznu kojom će da bude kažnjen. Ako taj čovjek bude kažnjen, cijelo to pleme će da okusi, dakle, ezijet ili štetu tog njegovog djela. Svatate. Međutim, gdje je veća korist? Da li je veća korist da se nad ovim čovjekom izvrši šerijetska kazna ili je veća šteta to što oni trpe da je se neko iz plemena tog i tog zalijepila se plakata u petak mu se ovaj krati se za glavu. Je tako? Pije se kamen u glavu. Je tako? Barakallahu fikum. Sigurno da je veća korist da se izvrši šerijatski propis la haula wala kuvvete illa billah. Sljedeća stvar, 13. stvar, nismo sve dakle rekli na što hadis upućuje jasno. Dakle nehi yaktadi tahrim, zabrana za sobom povlači tahrim. Nehi, negacija, nemoj to raditi, zabranjuje se. To za, za sobom povlači da je šta? Da je ta stvar haram da je radiš, je tako? ovo je usulsko pravilo koje vam je jasno. Zatim, 13. stvar, šeji ovdje spominje, 13. stvar, ihtilafu ulema, heli nehi li tehrim, au li keraha. Dakle, da li zabrana koja se spominje u hadisu, da li ona upućuje na, na tehrim da je haram ili upućuje da je mkruh to rađenje. Dakle, evo ovo sad razilaženje, ovdje šeji, šeji spominje, a onda će inšala htjela šta spomenuti, dakle, koje je ra, stav rađih, šta znači rađih, dakle, odabrano ono koje, koje je prevagnulo, koje, koje je bolje. Tako. Ređeha, dakle ono koje, ređeha, ono koje je pretegnulo, isto kako staviš na vagu, pa kad kažeš ređeha haza, dakle ovo je pretegnulo, prevagnulo i ono je jače. Džumhur znači većinsko. Džumhur je stav većine. A rađih je ono koje je odabranije i koje je bolji stav. El Mohim kaže, fel mezheb el malikije, dakle mezheb malikija, ila eš, ila enehu makruh. Binaen minhu ala en ma bakin ala tahurijetihi. Dakle, malikije kažu da ova zabrana ne upućuje da je haram, već upućuje na to da je mekruh da se rade ova djela koje smo rekli. Zašto? Zato jer ova djela neće uticati na, na kvalitet vode. Dakle, voda će i dalje ostati čista. Ako je puno ima preko dva kuleta, jer tako, dva bureta koja imaju 191,25, pa preko toga. Dakle, ako znamo da to neće svakako škoditi vodi, onda ne kažemo da je haram, već je šta? da je mekruh. Dakle, to je stav Malikija, rahimehumullahu ta'ala. Hanbelije i Zahirije su tog stava da je, dakle, da ova zabrana upuće, da je to haram. Wa zahebe badil ulema ila enne muharre mine, fil qalil makruhun fil kathir. A neki učenjaci, dakle, su tog stava, rahimehumullahu ta'ala, da je ovo haram kada se radi o, malo, o, o manje vode, a kada se radi o puno vode, da je mekruh u tom slučaju. Dakle, haram je kad ima malo vode, a mekruh je kad ima puno vode. Wa zahire nehi et tehrim fil kalilu vel kesir. Dakle, međutim, vanština ovog hadisa upućuje, dakle, ova zabrana upućuje da, da je haram i u, bez obzira da li se radilo o malo vode ili se radilo o puno vode. Zašto? Iz razloga što, dakle, razlog ove zabrane nije zbog toga što će se voda promijeniti, što će postati neđis, što će promijeniti svoje svojstva, već je iz tog razloga što se to ljudima, što je to ljudima odvratno i gadno. Sad dolazimo do ova dva hadisa koja su malo problematično, inša Allah, utala, međutim, mi nećemo jednostavno naći nikakvu problematiku s tim što ćemo spomenuti samo ono što stoji u knjizi, inša Allah, utala. Barak Allah, Kaže, i dakle, ovo je onaj hadis koji smo malo pritražili, šta kaže šejh Albani o njemu, dakle, na, dakle njegov tashif i tad'if sunena od e, imama Ebu Davuda i Nesaija. Jer ovaj hadis bilježe jedan i drugi, rahimahum Allahu Teala. Ta Pa kaže, an ređulin sahibe nebije sa seleme, dakle od nekog od asaba koji se družio sa Allahim poslanikom, sallallahu alaihi vseleme, kaže, zabranio je Allahov poslanik sa seleme, neha Resulullahi sallallahu alaihi vseleme, en tak tesila l-mer'atu bi fadli ređul, au i ređul bi fadli l-mer'a, wal jagterifa džemi'an, tajb, hređahu Ebu Dawud ve Nesai, wa isnaduhu sahih. Dakle, rekao Allahov poslanik sa seleme, odnosno ovaj sahabija je rekao, da je Allahov poslanik alejhi salatu ve selam zabranio da se žena kupa ostatkom vode od čovjeka, dakle čovjek se okupo iz posude i ostalo je u posudi vode, zabranio je se žena kupa sa tim ostatkom i zabranio je čovjeku da se kupa ostatkom od žene. Wel yaghtarifa jamian već neka oboje istovremeno zahvataju, svatate, nek oboje istovremeno zahvataju vodu. Svatate ovo. Uglavnom što se tiče ovog hadisa, ovaj hadis i hadis koji dolazi nakon njega, vanštinski, neko će reći, radi se o dakle, kontradiktornosti. Jer mi ćemo spomenuti sada ovaj hadis, a onda ćemo progovoriti o ovom hadisu nešto inša Allah. Od eh, Abdullah ibn Abbas radijallahu anhuma, da je Allahu poslanik sa seleme, kjana je ktesilu bifad, bifadli mejmuna, dakle prenose da se Allahu poslanik sa seleme kupao sa ostatkom vode od jedne od svojih supruga mejmune. Jel tako? A ovaj hadis bilježi muslim. Taj, a u sunenima, dakle se spominje, iktesele badu ezvađi nebi se seleme fi džesnetin feđae li iktesile minha. Dakle, okupale su se neke žene Allahovog poslanika seleme iz posude, dakle iz neke posude, jel, el muhim. Pa je došao Allahov poslanik sa seleme, pa se i on okupao te vode, dakle koja je pretekla, koja je ostala od toga. Nam, fehalet inni kuntu džunuben, pa je jedna od tih žena rekla, Allahov poslanik, ja sam bila džunub. Pa je on rekao, innel ma'e la ježnubu, u istinu voda ne može da se ođunupi. Dakle, vodu ne može ništa ođunupit. Wa sahahahu tirmizi, wa ibnu, wa ibnu Huzeyma. Dakle, tirmizi ovaj hadis poglasio sahihom i ibn Huzeyma. Dakle, ovaj hadis, što se tiče njega, njega bilježi ima muslim i Abu Dawud i tirmizi i Nesai i ibn Mađe i ibn Huzeyma, rekli se. Taj, dakle, ovo su dva hadisa vanštinski. Šta ćemo sad radimo? Što se tiče ovog prvog hadisa, broj šest, Dakle, malo prije smo proverili i ovaj hadis je šeha Albani proglasio sahihom. Dakle, proglasio ga sahihom. Taj. Ovdje šeha spominje da je hadis sahih. Dakle, općenito. Međutim, kaže u svome molahasu da Bejhaki za ovaj hadis kaže da je on mursel. Dakle, njegovo značenje, značenje hadisa mursela. A rekli smo da je hadis mursel onaj hadis koji to je kada tabiin rekne, rekao Allah postanik fali ashab, nema ga ovdje. Kada tabin kaže, rekao Allah poslanik, taj hadis je mursel. Alas, taj hadis ulazi u vrste slabih hadisa. Taj, takav sam ako nema drugih hadisa koji ga, koji ga pojačavaju. Tako, barek Allahu fikum. Nam. Dakle, da je na njegovom stepenu, wa idda ibn Hazm ene Dawud, الذي رواه عن حميد ابن عبد الرحمن الحميري ضعيف a Ibn Hazm rahimahullah kaže za ovog Davuda koji dakle prenosi ovaj hadis od Humejda ibn Abdirrahmana el Humeirija da je taj čovjek daif. Međutim, kaže Ibn Hajar u Fethu, dakle Fethu al-Bari, komentar na Sahihu al-Buhari, kaže Rijaluhu siqat, dakle svi ovi, dakle prenosili u ovom hadisu su pouzdani ravije. Walam akif limen a'allahu ala hujjatin qawiyya. I nisam nigdje mogao naći dakle neku bolest ili neki razlog zašto ovi ljudi dakle napadaju taj hadis. Dakle oni koji ove hadis koji žele da mu pripišu da je slab ili da ima neku slabost, dakle nisam ni jedno od tih slabosti mogao da nađem dakle u rivajetu, dakle u senedu ovog hadisa. Tajb. Zatim kaže Bejhak iz ovaj hadis da je s obzirom da je njegovo značenje značenje Mursela, da je merduda, dakle da se odbija ova, ova predaja. Zašto? Zato što ne znamo ko je ovaj ashab. Jer, kako smo rekli malo prije, prednosi se od čovjeka koji se družio sa i poslanikom sveme. U drugom rivajcu, dakle, koji je ovdje nije spomenut, koji se družio četiri godine sa i poslanikom sallallahu alaihi ve sveme. Da li ovo škodi ne škodi, jer znamo da su svi drugovi Allahovog poslanika pouzdani prenosilci. Svatate, da su svi drugovi Allahovog poslanika, da su svi ashabi pouzdani i da mu to što ne znamo ko je ovaj ashab, da to, da to apsolutno ništa ne smeta. Tajp, također kaže Hafiz uh, Ibn Hajar u Bulugu i Maramu, bi enne istaduhu sahih, da je hadis, dakle da je lanac ovog hadisa sahih. Tajp, ma johadu mine hadis. Dakle, šta možemo iz ovog hadisa izvući, shvatiti? Da je zabranjeno čoveku da se kupa ostatkom vode sa kojom se, dakle, kojom se, jel, kupala žena, jel, svatate. I takođe, zabrana ženi da se kupa sa ostatkom vode kojom se kupao čovjek. Tako, barek Allah fikum. Al mašrua huwa en jagtesila u jagtarifa ma'an. Propisano je da šta? Da se kupaju i da uzimaju vodu zajedno, posude. Taj, zašto? وقد جاء في صحيح البخاري عن ابن عمر أن الرجال والنساء كانوا يتودعون في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم جميعا jer je došlo dakle u Sahihul Buhari hadis od Abdullah ibn Omera da su se u vremenu Allahovog poslanika muškarci i žene da su uzimali abdes zajedno dakle u vremenu Allahovog poslanika sallame kao što kaže Abdullah ibn Omer su muškarci i žene uzimali abdes zajedno iz iste posude. Je tako, barek Allahu, fikum. Tajt. A u drugom rivajetu od Hišama ibn Abmara od Mali kada je rekao min ina in wahid iz iste posude. Dakle, iz jedne, iz jedne posude. Dakle, ovaj hadis naravno shvatamo bi enehu lejse murad bihi rijal al ajani min nisa wa innama al murad zewjad ev men jahilu lehu en jara minha mevadija al udu. Je tako, barek Allah fikum. Dakle, iz ovog hadisa shvatamo ono što je ispravno. Dakle, ne misli se na ljudi koji su stranci toj ženi. Je tako? već se misli na njene muževe ili na one kojima je dozvoljeno da vide, da vide dijelove tijela koje se peru tokom abdesta. Je tako? Kada kažeš u vremena Allahovog poslanika su se muškarci i žene abdestili zajedno iz iste posude. Ovdje se misli na šta? Misli se da, dakle, na ženu, dakle da se sa njenim mahremom zajedno da uzimaju iz istog iz iste posude vodu da se abdeste. Je tako? Njen muž ili njeno dijete. Dakle, svako onaj koji može da vidi dijelove tijela koje, koje se peru prilikom abdesta. Svatate ovo, barek Allahu, fikum, alhamdulillah. Dakle, ovo svatanje logično. Neka budala bi došla i rekla bi, pa eto vidiš, kupali su se, <laughs> stakvrla, abdestili su se zajedno. Svatate, ovo može da kaže samo čovjek koji nema pojma ničemu, la haule vela kvete ila bila. Nakon toga kaže, dakle, hadis koji je došao, dakle, koje smo malo prije spomenuli, pojašnjava propis kupanja. Dakle, da je zabranjeno kupanje sa ostatkom, sa ostatkom vode. Jel tako? A hadis Abdullah Abdullahi Momera koje smo sad spomenuli pojašnjava dakle propise abdesta. Dakle abdestenje sa, sa ostatkom vode. Da su to radili jedno i drugo zajedno. Dakle kupali su zajedno, a i abdestili su se zajedno iz iste, iz iste posude. Taj, a u drugom, u drugom rivajetu od koga? Al Hakem ibn Amr al Gaffari kaže Allah poslanik sve je zabranio da se čovjek abdesti sa ostatkom vode koju je dakle žena koristila za abdest ovaj hadis dakle bilježi imam Ahmed i e, prenosilaci sunena u mashhurin an halabila annahu tahurun ila bihaqqi rijal odnosno da muškarcima nije dozvoljeno da koriste vodu i za žene a da je ženi dozvoljeno da koriste a muškarcima je tako barekallahu barekallahu fikum nam sledeći hadis od Abdullah imam Abbasa radijallahu anhuma da Allahu poslanik sallallahu alejhi da se okupao sa ostatkom vode od Mejmune hadis bilježi Muslim i takođe prenosilci sunena prenose odnosno okupali su se neke žene Allahovog poslanika Seleme iz posude, pa je on, alihi salatu selam, došao pa se okupao, dakle, iste te posude, od, od iste te vode, da, dakle, od tog ostatka. Pa je jedna od žena rekla, inni kuntu džunu, ben ja sam bila džunu, pa je rekao, inel ma la jeđinuvu, u istinu se voda ne može, o džunu piti, jel? Deređa, deređetul hadis, koji je stepen ovog hadisa? Uma revahu muslim, kad u ille, بتردد وقع فيه رواية ورواية أمر ابن دينار ولكنه جاء في البخاري Dakle, neki pokušavaju ovaj hadis od muslima da mu pripišu dakle, neku slabost, međutim, on je došao također kod Buharije i kod muslima. Nam, mahfuzan bila teradudin bilafs ene nebi sa sveme wa majmunete kana jagtisilani min ina in wahid. Dakle, od Buhari i muslima da se Allah poslani sveme i Mejmuna, da su se kupali iz iste posude. Da su se kupali iz iste posude. Na što upućuje ovo da su se kupali iz iste posude? Na dvije stvari. Da su se istovremeno kupali i također upućuje da su se kupali jedno po jedno. Svatate vam barek alofikum. Dakle, upućuje. Svatate. Taj. وهذا لفظ وإن لم يؤارد رواية مسلم فإن الذي يعارضه ما جاء فيه رواية السنن وهي صحيحة. Dakle, dakle ovim, ova dva, ove dvije predaje što sam sad spomenuli Buhari i muslima, nema kontradiktornosti. Međutim, postoji dakle, razilaženje između ovih hadisa i hadisa koji, koji se spominju, dakle, prenosilci čega sunena. Nam, tajip. Zatim kaže Ibn Abdul Hadi u Muharreru, dakle sahahahu Tirmizi wa Ibn Huzayma wa Ibn Hibban wa Hakim wa Zahabi. Dakle svi ovi su ovaj hadis proglasili sahihom. Tajib. Dakle kaže također Ibn Hajar rahmetullahi u tafhisu, dakle neki su pokušali da oslabe ovu predaju sa čovjekom koji se nalazi u jednom od lanaca, a to je Simak ibn Harb. Međutim, mi imamo dakle druge rivajete od Šuobe, a Šuoba, Šuoba i ono što prenosi od svojih šehova upućuju na to da je, da je hadis sahih bez imalo sumnje. Nam. Dakle, to je što se tiče hadisa, barek alaufikum, da se radi o hadisu koji je sahih. Subhanallah. Tajt. Prva stvar što se može izvući iz ovog hadisa jeste dževazu iktisali ređul bi fakli tahuril mer'a. Ovaj hadis upućuje da je dozvoljeno čoveku da se okupa ostatkom od vode, dakle, oči, dakle vode sa kojom se kupala žena, koju koristila žena, tako. Voleu kjanet il mer'a džunubem pa makar ta žena bila džunub i obratno, uevil aks i obratno. Nam, fe je džuz lil mer'a en tak tesila bi fadli tahuril ređuli min babil aula. Kaže čak je i preče da je dozvoljeno jel, da se žena kupa sa ostatkom vode koju je čovjek dakle, ostavio posudi iza sebe. Je tako? Šta znači dakle, posuda? Dakle, kako vi shvatate to? Uzima vani, a ne da stojiš u nju, u, u, unutra, je tako? I da, da, naravno, već uzimaš vodu i vadiš na sebe. Dakle, alhamdulillah, to ste dobro shvatili, ali to sam spojeno, je to samo radi koristi. Ti kada se kupaš, ona voda koja kapa, nemoguće je da ne kapne tamo. I rukama, jak terifa, dakle, u hadisu kojeg smo malo prije spomenuli, u ili jak terifa džemijan, dakle, je gurfa, je kada čovjek zahvati ovako. Illa men jak terifa gurfeten bi jedi, kada talut, ali i sram, kada je bio sa svojom vojskom, pa im je bilo zabranjeno šta? Da vude, ali i sram, da se napiju sa rijeke illa man iktarefa gurfeten bijedi, osim onoga koji zahvati sa rukom. Dakle, zahvatiš i napiješ se. A ne da se baciš unutra pa da se napiješ da se. Nego samo da zahvatiš u ova rukoha da popiješ, to ti je dovoljno. Idemo dalje. Svatate. Dakle, ovdje se šta misli? Da uzimaju rukama. Gurfa je da uzmi, uzmi dakle, sa oba dvije. Možemo se vratiti inšalav tela na znač, na rješenje, na gurfetem džemijan. Or does not she المرأة وليقترف الأمر والاقتراف أخذ الماء بجميع اليدين Dakle, iktiraf znači uzimanje vode sa oba dvije ruke. Uzimanje vode sa oba dvije ruke. Alhamdulillahi rabbil alamin. Jasno ovo, Allah, alhamdulillahi rabbil alamin. Tajib. Kaže Ibn Abdul Bers u istiskaru. El aslu fil ma at tahara. Dakle, osnova kod vode je šta? da je voda čista. Li en Allahe kad halakahu tahuren, jer je Allah vodu stvorio čistom. Wa huve kezali kata jeđmajal muslimune enehu neđis. I voda će uvijek biti čista, sve dok se muslimani ne slože na tome da je prljava. Kada se svi složimo pa kažemo ova voda je prljava, e tab, tek onda će biti prljava. Do tada nije prljava. Svata se barek fikum. Jer se vraća na njenu osnovu, to je da šta? da čista, bare kalahu fikum. Wal mu'minu la neđasete fihi, a mu'min, na mu mu'minu nema neđaseta, nema prljavštine. Fe neđasa, gdje smo stali, nam. Tajib, tajib. Ana l'iktisal, al-đunub, al-vudu, al-mutavaddi, min al-ina, la yu'esiru fi tahurijeti il-ma. Dakle, kada, dakle, kupanje džunuba ili uzimanje vode, ono koji se abdesti iz posude, to ne utiče na čistoću vode. Fe jebka ala tahurijetiji, Dakle, i ta voda ostaje na njenoj osnovi, a to je da je čista. Svatate ovo, barek Allahu, fikum, nam. Hakeme el vezir, dakle, vezir Ibn Hubeira, Vezir, dakle, je Ibn Hubeira, Kada se spominje vezir, misli se na Ibn Hubeiru, inša Allah, tako. El muhim. I imam Neovi, Jahja Ibn Šarif, gajrihima, el iđma وغيرهما الإجماع على جواز وضوء الرجل بفضل mar'a, wa in halet bihi. Dakle, Wazir i imame Neovi i drugi mimo njih prenose iđma da je dozvoljeno da se čovjek abdesti sa ostatkom vode koju je koristila žena, pa makar se ona u samoći, dakle, abdestila, dakle, sama bez njega. Dakle, kada su zajedno, stvar je jasna, hadis na to upuće jasno, ali kada su osamljeni nam. Illa fi ihda روايتين عن أحمد وهي رواية مشهورة عند أصحابنا طيب فإنهم يرون أن المرأة إذا خلت بالماء القليل للطهارة كاملة عن حدث فإنه لا يطهر الرجل Dakle, osim dakle ovaj rivajet koji se prenosi od imama Ahmeda i to je poznati stav ashabina, dakle misli se na, na Hanbelije, naših ashaba, naših dakle, učenjaka, naše pravne škole se ovdje misli na Hanbelije, da su tog stava i dakle, da, dakle, da se ni, ni, oni nisu složeni na ovom stavu. Međutim, kod njih ima ova dva stava. Da je voda uvijek čista i ovaj drugi stav, a to je da, dakle da su tog stava kada se žena sama okupa, dakle bez čovjeka, sa malo vode i dakle ostane malo vode, ali kada se kupa, dakle cjelokupno, jel? Ne samo abdest, nego cjelokupno, fa inahu la yutahir rajul. Dakle ta voda ne može više da se koristi za čišćenje čovjeka. Dakle čovjek ne može, dakle to malo vode što ostalo, ne može da da koristi dakle postavu ovog dijela učenjaka Hanbelijskog mezheba rahimahumullahu ta'ala. Nam. Rivaje uhra, kale anha fil insaf wa an imami Ahmed jerfau hadese ređul fi asahi el veđhejn. Dakle, čovjek uh, može da, da otkloni nečistoću, dakle, sa takvom vodom, dakle, muškarac ovdje misli, fi asahi el veđhejn, dakle, po ispravnijem stavu, dakle, od ova dva stava. Dakle, jedno i drugo se, dakle, pripisuje imamu Ahmedu, a mi znamo da u mnogim meselama se pripisuje, dakle, prenosi se imama Ahmeda više stavova o jednoj te istoj stvari. Ovo vam je, dakle, poznato. Jesu, u jednoj te istoj stvari prenosi se više stavova imama Ahmeda. Barek Allahu fikum. Nam. واختارها ابن قيل وابو خطاب والمجد ذاك لا يوفوك سابسو ذاك لا ابو قيل اي ابو خطاب اي مجد ذاك لا مجد مجد الدين كو مجد الدين شيخ الاسلام ابن تيميه مجد الدين تاكو سوغا زوار نعم ذاك لا يوفوك ذاك دكلي دا ني نيما نيكا كو سميتني دا سيكوريستي تا ودا تايب الشرح الكبير وسبومينيا وهو مذهب أئمة الثلاثة ذاك هو استاف ترويس إماما ذاك لميم إمام أحمد أتوشتا دا جنا كويا سيكوبا لصوت لجنوبوضا ملي عبد السلام ono što ostaje za nje da je čisto. Svatate da je da je to da je to čisto i da čovjek može da koristi za čišćenje tajb. Emma wudu il mar'a bi fadli rajul fa ja'izun bila niza. A što se tiče da se žena abdesti sa ostatkom vode koja je ostala dakle za čovjeka, u tome nema rasprave niti niti razilaženja. Dakle, kada kažemo ostatak vode, misli se dakle na ovu vodu koja se vadila rukom iz posude, a ne misli se dakle na vodu koja je u flaši, pa ja tebi sad pospem, odnosno ti posle ženi, ona se ovaj, prva abdesti, a ti posle kažeš, e, ovo što ostalo, ja neću, to nije. Ne, ovdje se misli na vodu, dakle, koja je korištena na način da se dobirivala jel, rukama ili dijelovima tijela. Sada te obore. Alhamdulillahi rabbil alemin. Čemo da stanemo ovdje, inšalav. Taj, stanut ćemo ovdje, inšalav, tjela, pa ćemo sljedeći put osmi hadis jeste od Ebi Hureyre, kada Allah poslanik se nam kaže čišćenje posude, dakle nekog od vas kada iz nje poloče pas da se opere sedam puta u lahune biturab, a prvi put sa zemljom. Da se, kada se, da se opere sedam puta, a prvi put sa zemljom. U drugom rivazu tirmezi je feljuriku da se prošte onaj ono što je ostalo u vodi. Dakle, došlo pas, popio iz posude, da se ta voda šta? Da se prospe. Na. U drugom rivajetu se spominje uhra hunne wa ula hunne. Dakle, u jednom rivajetu se spominje zadnji put sa zemljom, a prvi put sa, dakle, ili prvi put sa zemljom. Dakle, ima jedan i drugi rivajet, to je vama poznato, alhamdulillah, znate ovaj hadis. Inša Allah, pa ćemo o tome govoriti sljedeći put, sallahu se barek tala dozvolom. Barek Allah fikum. Ima, dakle, dosta ovdje, subhanallah, što je ovdje šeji spominio, i vezano za raz, razilaženje među učenjacima, jer znate da ima učenjaka koji to ne smatraju prljavi. Dakle, ne smatraju tas prljavi, sa prljavi. I smatraju njegovu ljubačku kjera prljavim, kao što su učenjaci malekijskog mezheba. Dakle, malekije ne smatruju psa prljavim ni u kom slučaju. Dakle, nikako nije prljav. Svatate? O tome ćemo govoriti, ali samo ukratko ću se spomenuti, išalo tela, pošto pitaš. Ovdje se radi o stvarima, dakle, to je stav malekija. Stvar te abudi, dakle, nešto vezano za ibadet, dakle, ne znamo njegovu pozadinu i razlog. Kod fikskih propisa u većini slučajeva se zna razlog zabrane, tako da bi shodno tome mogo da kijasiš na druge stvari. Međutim, ovdje ne znaš, jer se ovdje spominje broj sedam. Sedam puta. Zašto sedam puta da se opere posuda? Ta se, broj sedam ne upući uopšte na prljavstvu psa, već upući je na ibadet, da ti to radiš bez obzira bilo prljavo ili čisto. Isto kao što sedam puta tava piš kokjade, zašto sedam puta? Zašto sedam puta između sape i merve? Zašto sedam puta kamenom bacaš na džemretima? Dakle, ovdje se radi nešto se abudi, što ti, čiju ti pozadinu razlog ne znaš. Tvoje je samo da se pokoravaš Allahu te barek je tada i gotovo. Isto tako u ovom slučaju mora sedam puta da opereš posudu zato što je polokao pas. Da je poloka, polokala neka druga životinja, krokodil ili morski pas, onda redi svata ili tigar ili šta ti ja znam. Svata se ovo barekala. Uglavnom, Mišalov tela ima mnogo, no, mnogo dakle, hadisa koji, koji govore o prljavšini psa. Sama Allah oko sve je htio da ubija sve pse, svata, da ih sve poubija, da ih strijebi. La havo je vrakuete, ila je bila. El muhimi šal tera govorit ćemo o tome, barekala u ako, dakle, ovo vam spominjem, ne zbog ispravnosti stava Malikija, već zbog toga što radi se o fikru. I ako vam neko dođe, da dakle, s ovim stavom, onda nemojte da se iznenarite pa da kažete, ti nisi normalan. Svatate, nego, naravno, naravno, sam, samo kažem, bare kao fikrom šta, da, dakle, ovaj stavite kako poznat od Malikija. Čak jedan dio malikijskih učenjaka su tog stava da je dozvoljeno i mesar. Allahi, ne hadis je ispravan, bilježi ga imam Ahmed, naš, i drugi, također, da je meso hijene halal, to nema, dakle, oko tog, dakle, hambelijski mesel je da je to meso halal zbog ovog hadisa. Oni koji ga zabranjuju, zabranjuju ga zbog drugih hadisa, a to je zbog očnjaka. Svatate, međutim, i kažemo sve, svaka životinja koja ima očnjake sa kojom kolje druge životinje, dakle davi ih, kažemo da je zabranjeno. Međutim, hadis ovaj koji spominje hajenu je šta? صفينا وتعاتبنا وفي آخر المرات جمعنا مشاكل حق ده عدوان مشاكل حق ده عدوان مشاكل حق ده عدوان صفينا وصرنا اخوان تركنا الهم والأحزان تعلمنا فلوس الخير تعاهدنا على الإيمان تصافينا وصرنا أخوان تركنا الهم والأحزان تعلمنا دروس الخير تعاهدنا على الإيمان